Rükünlerini aldyk. Indem näme? La ilaha illallah sözüni bozup käfirlige çykarýan amallar. Birinjisi näme? An-naqidul awwal. Nawaqid näme? Naqidiň köplügi. Nawakidiň birligi näme? An-naqid. Naqid diýmek näme? Bozýan amallar. Sen imanyňy gidirýän, imanyňy bozýan. يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ أَوْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَسْتَغِيثُ بِهِمْ أو ينظر لهم أو يذبح باسمهم أو يعتقد جلب نفع أو دفع الضر من دون الله فقد كفر ذلك شرك نايل بول أن يجعل بينه Ölüleriň atlaryny damak çalsa, Isäň ady bilen, burkudyň ady bilen, şuň galak näme, Alladan başga zadyň ady bilen damak çalsa, ýa-da ygtykad etse bir zatda, jelbin nef, şuňa näme, ýakynlaşsam, a, şundan umyt etsem, jelbu nef, maňa näme getirip biler, näme, bir nef, bir peýda diýip, bir daşda, ýa bir tümmekde, ýa bir matada, ýa bir agaçdan näme ygtykad etseň, şundan haýyrlar gelýär diýip, we umyt etseň ondan, ýa-da nim def-uz-zurr, ýa-da näme zarar, zyýany menden näme aýrybiler diýip näme umyt etseň, şoňa ýakynlaşsaň, min dunillah, Alladan başga bir zatlardan, näme fakat kefara, şol adam näme namaz okasa-da, agyz beklese-de, haj etse-de, näme sadaka berse-de, zekat berse-de, şol adam näme käfir, dinden çykýar. Näme üçin? We onuň günäsem hiç bagyşlanmaýar. Allah Tagala näme diýýär Nisa suresynyň Ve yagfiru ma dune zalike limen yeşâ ve şirkden aşakda edilen günäleri limen yeşâ islän gulundan näme geçirip bilýändir, islän gulundan näme bagyşlap bilýändir diýip. Näme ýeke-täk Allatagalaň bagyşlamajak günäsi näme eken? Şirk eken. Şirkden başga näme şirkden aşakda edilen günä näme bagyşlanjak eken? Ve ýene Maide surasynyň ýetmiş ikinji aýatynda näme diýýär Allatagala? Innehu men yüşrik billahi Näme eder diýýär, Fakat harramallahu aleýhil jenne, Allatagala oňa jenneti haram eder, we me'wahun nar, onuň ebedi barjak boljak ýerini ot eder diýýär. We ma lizzalimine min ansar, ol zalymlara, ol kapyrlara näme Allaň azabyndan, Allaň gazabyndan gutuldyrjak näme zat ýokdur diýýär. Şonuň üçin birinji bilmeli zadymyz näme şirk eken? Şirk diýilýän zadam näme? Allaň hakynda bolan ybadatlary Alladan gaýra näme sarp etmeklik. Alla bilen araňda araç tutunmaklyk. Şulara ybadat etmeklik Alla ybadat edeni ýalak diýmeklik. Ýa Alladan haýyrlar umyt edişi ýalak näme bendesinden, mahluklardan, çöplerden näme haýyrlar umyt etmeklik. Ýa bela-beterleri menden gidirip biler diýip näme umyt etmeklik. Gyssanaňda näme Alladan başga zatlary çagyrmaklyk. Şu zatlar näme? Seni dinden çykmaklygyňa sebäp bolýan amallar we ýeke-täk bagyşlanmajak günä şul eken, şirk eken. Kimde-kim şu amaly etýän bolsa näme etmeli? Hökmany suratda toba etmeli, taşlamaly we bar hajatlaryny bir Allahdan sorap, bar doga-dileglerini bir Allahdan soramaly. Daýananda, töwekgül edende Alla töwekgül etmeli, Alla daýanmaly we şefagadam Alladan soramaly. Än-Nakydy Sani. Milletime näme berjek peýda peýda, milletime berjek zyýanam näme zyýan diýýär. Milletini hudaý tutundy. Äwül ilmaniýe ýa-da näme ilmaniýe diýmeklik ateistlik. Umumy Alla ýok, halyk ýok, ahyryýet ýok, din ýok, pygamber ýok, umumy halal haram ýok. Şo zatlara girmeklik näme küfür we in lem ýa'tekiduhu doly şolaň diýýän zatlarynyň hemmesini ygtykat etmesede. Düşündiňmi? Kommunistler näme diýýär? Alla biderek diýýär, din biderek diýýär, Muhammet sallallahu aleyhi ve sellem biderek diýýär. Şu zatlaryny kabul etmeseňem näme şert däl. Şolaň näme partiýasyna gir. Menem kommunist diýdiňmi, sen käfir. Düşündiňmi? Eýýäm näme bir partiýanyň küfürdigini bilip, kapyrlyga çykarýandygyny bilip näme Şoňa goşuldyňmy? Şolaň bir agzasyndan näme, özüňi şolaň bir agzasy etdiňmi? Şert-dä şolaň hemme zadyny kabul etmeklik. Şoň üçin näme, Ve in lem ya'tekidu diýip kaýd etýändir. Emma käbir adamlar näme, ters düşünýär. Hökmany suratda biri näme, käfirlige çykarýan söz diýse, ýa käfirlige çykaran amal etse, Şo zat käfirlige çykarsa-da men etjek diýip näme ygtykad etmeli diýip düşünýär. Ýok, ygtykad etmek şert däl. Bilip otyrsyň näme kommunistler, massonlar, ýa ateistler Alla garşy çykýar. Dine garşy çykýar. Pygambere garşy çykýar. Hemme mukaddesatlara garşy çykýar. Sen bu zatlaryny kabul edeňakda ýöne käbir başga zatlaryny ykdysady pikirlerine ýa syýasy pikirlerine Näme guwanyp, buýsanyp, näme şo partiýa girdiň? Şo jemagatyň bir çileni, agzasy bolduň. Näme bolýa? Dinden çykýa, murtet bolýa. Ýöne näme bolmaly? Öz erki-ygtyýar bilen bol. Emma birinem urup, urup, urup, näme, men kommunist diýmeseň öldürýär diýip, zorluk astynda näme, men kommunist diýdirler, ýok, ol girene, düşündiňmi? Öz erk-ygtyýaryna girse. Taýyp. Delili näme? Musulman gulunyňam ýüregini bilýär, kapyr gulunyňam ýüregini bilýär. Musulman gul ýüreginde näme niýetler etýär, näme arzuwlar besleýär, onam bilýär we kapyr ýüreginde näme niýetler etýär, näme arzuwlar besleýär, onam bilýär. Şonuň üçin biz näme käfiriň agzyndan çykan sözüne ynanmaly däldilanym, Onuň ýüreginden bize habar berýän näme? Allatagalanyň wahysyna ynanmaly. Allatagala şu taýda näme diýýär? Ýehudlar, hristianlar barada we beýleki umumy käfirler barada bize gürrüň berýär. Ýöne esasy göz öňünde tutýan näme? Ýewreýler bilen hristianlar. Şolar näme etýärler diýýär? Wela ýezalun, hiç kesmesizden dowamatly ýukatilunakum, olar siziň garşyňyzda. Uruş ederler. Her tislek uruş. Ykdysady tarapdan uruş edibilerler. Syýasy tarapdan uruş edibilerler. Gylyç bilen, ýarag bilen uruş edibilerler. Ha? Taýyp, haçana çen? Olaň urşam la enama we la yezalun. Dowamatly durar. Näme? Kesilmez. Tädi, hatta haçan kesiljek eken olaň bize düşmançylygy? Hatta yurdukum an dinikum. Näme tä sizi diniňizden çykarýançalar uruş ederlerdi, in istatau, başarsalar diýýär. Düşündiňmi? Ýani käfir musulman bilen uruş edende näme üçin uruşýan eken? Biziň ýerimizi almak üçin uruş etýän ekenmi? Biziň nebit gazymyzy almak üçin uruş etýän ekenmi? Ýok. Hatda ýurdukum an dinikum diýýär. Sizi Diniňizden çykaryp, özleri ýaly kapyr etmeklik üçin uruş etýän ekenler. Şoň üçin bu zatlary oglanlar dogry düşünmeli. Şoň üçin Allah Taala näme diýýär? Ela ya'lemu men halaka we huwel latiful habir diýýär. Düşündiňmi? Ýani ýaradan bilmezmi diýýär. Gullary ýüreklerinde näme niýet etýärler. Indi kapyrlaryň ýüregi barada Kapyr musulmanyň urşuna, kapyrlar musulmanyň garşysyna uruş etýär. Şolaň musulmanyň garşysyna urşunyň sebäbini kim aýdyp otyr şu taýda? Allah Tagala aýdyp otyr. Şoň üçin näme diýýär? Welen tarza ankel ýehudu welen nasara diýýär. Ýewreýler, hristianlar eý Muhammet senden razy bolmazlar. Znaç ummatyndan hem razy bolmazlar. Näme? Hatda näme? Terji'u an dinikum. Tä diniňizden çykýançaňyz diýýär. Şonuň üçin näme? Musulmanlardan ýewreýler, hristianlar razy boljak däl eken. Tä musulmanlaram ýewreý, hristian ýa-da kapyr ýa-da näme dinden çykan mürtet bolýança. Şonuň üçin Allah Taala bize kapyrlaň näme niýetini aýtýar. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata. Olar başarsalar sizi tä diniňizden çykarýançalar näme Uruş ederler durmazlar diýýär. Indi siz bulaň maksadyny bildiňizdämi diýýär. Şondan soňam we men ýertedit minkum an dini. Kimde kimem olaň sapalaňyna aldan, näme men ýertedit. Näme murtet bolsa, dänse diýýär, dönse diýýär içiňizde biriňiz minkum an dinihi islam dininden fe ýamut we özem ölse toba etmesizden we huwa käfir ol adam kapyrdyr diýýär. Namaz okabersin, agyz bekläbersin, zekat beribersin, Özüne musulman diýip, men kommunist diýip, kommunistlere girdi dämi? Men masson diýip, massonlaň çilänine, partiýasyna girdi dämi? Şol adam ölende toba etmese näme, we huwa käfir diýýär, käfir bolup öler diýýär. Fe ulaika habitat a'maluhum fid dunýa. Biliň diýýär, ol adamlaryň näme? Habitat, puja çykjakdyr a'mallary, eden ybadatlary, fid dunýa, dünýede, wal ahira we ahyretde-de näme? Dowzaha girjekdir diýýär. Şonuň üçin näme üçin olaryň amallary bu dünýede puja çykdy diýýär. Ha? Sebäp diýseň näme? Nälet amal puja çykýar? Sogap gazansaň amalyň puja çykýar. Biri günä gazandy. Küfr amal etdi. Näme erbet amallar etdi? Näme ýazylýar oňa? Günä ýazylýar. Şu küfründe de ölse, günäsi dökülýär. Ýa günäsiň üstüne günä goşulýar. Dökülýän näme eken? Sogap amallar. Taýp käfir nädip sogap etdi? Namaz okady, agyz bekledi, zekat etdi. Zekat berdi, hac etdi, jihad etdi, dogry dämi? We Soňam näme etdi, öz erk-ygtyýary bilen dinden çykarýan näme pikirleri göterýän käbir partiýalara, toparlara goşuldy. Düşündiňmi? Näme etdi? We toba etmenem ölli kommunistliginde, ýa massonlygynda näme, bar eden sogaplary näme, dökülýär, puja çykýar, dünýede we ahyretde-de näme bolýar, Näme diýýär? Eý, iman edenler! Men ýertedit minkum, kim dönse, dänse siziň içiňizde biriňiz an dinihi, yslamyndan, fesewfe ýe'tillahu biqawmin, näme, onuň ýerine Allatagala bir kowum getirer, täze musulmanlar getirer, başga bir adamlaryň kalplaryna iman guýar, olara iman söýdürer diýýär, ýuhibbuhum, we Alla olary söýer diýýär. We yuhibbune we olaram Allany söýerler diýýär. Ezilletin alel mu'minin Hak özem olar näme öz musulman mu'min doganlaryna hoşamaýdyrlar, pes durarlar diýýär. Olara gedemlik, tekebirlik etmezler diýýär. E'izzetin alel kafirin Emma kapyrlara, Allaň duşmanyna we öz duşmanlaryna näme bek durarlar diýýär. Yujahidune fi sebilillah Kapyryň garşysyna bek durmaklyk näme? Ýüjähidune fi sebilillah. Allaň ýolunda näme? Jihad ederler. Diýär. Jihad kimiň garşysyna edilýär? Musulmanyňmy, kapyryň? Kapyryň garşysyna edilýär. Musulmanyň garşysyna edilenok. Näme diýär? Ýüjähidune fi sebilillah. We Allaň ýolunda jihad ederler. We la yahafuna lawmata laim. We gorkmazlar olar näme? Hiç bir näme? Haýbat atanyň haýbatyndan diýär. Hiç bir näme? Igenjiniň igenjinden gorkmazlar diýär. Ol Allaň bir berýän nygmaty diýýär, düşündiňmi? Özüň isläniň bilen mu'min bolup bolanok ekeni, düşündiňmi? Allah Tagala saňa imany zinetlendirýär. Seň kalbyňda iman näme söýdürýär. Allaň ýardamy bilen onnoň sen näme? Imany we imanly adamlary söýüp başarýaň. Bu zatlar kimiň elinde diýýär? Zalika fazlullah. O zatlar näme? Allaň näme fazly keremi. Yu'tihi men ýeşâ. Allah näme islän guluna beribilýär diýýär. Wallahu wasi'un alim. We Allah Tagalaň näme ylmy gaty giňdir diýýär. Allaň näme ylmyna çäk ýok. We ýene näme Muhammet surasynyň ýigrimi bäş, ýigrimi alty, ýigrimi ýedi, ýigrimi sekiz, ýigrimi dokuz, otuzynjy aýatlarynda näme diýýär? Innellezine irteddu ala edbarihim min ba'di ma tebeyyene lehumul huda eş-şeytanu sevvele lehum ve emla lehum. Hak hidayet belli äşgär bolandan soň näme? Haky taşlap, batyly kabul edip, imany taşlap, küfri kabul edenden, hä, käfir bolmaklyklaryna, murtet bolmaklyklaryna näme sebäp boldy? Şony aýtýar. Elbetde, hä, olar murtet bolanlar diýýär. Innellezine irteddu. Elbetde, ol murtet bolanlar diýýär. Dinden dänenler diýýär. Ala edbarihim. Yzlaryna dänenler diýýär dinden. Min ba'di ma tebeyyene lehumul huda. Hä, min ba'di ma tebeýene beýan bolandan soň diýýär. Äşgär bolandan soň diýýär, lehumul huda, olara hak ýol, dogry ýol, yslam ýoly, pygamberiň ýoly. Näme üçin olar diýýär, hak ýoly taşlap näme, mürtet boldular, käfir boldular diýýär. Eş-şeýtanu sewwele lehum diýýär. Şeýtan olara näme, sewwele, zynatlap, bezäp görkezdi diýýär olara, lehum, küfür amallary. Tagady olara näme? Gowy amaly erbet görkezdi, erbedi gowy görkezdi, imany erbet görkezdi, küfri olara näme? Owadan görkezdi. We emlä, we olara näme? Umytlar, arzuwlary berdi diýe. Olary näme? Arzuwlar dünýäsine saldy diýe. Eş-şeýtanu sawwala lahum we emlä lahum. Şeýtan näme etdi? Mä nezelallah, hä, Allatagalaň näzil eden dinini kerihu, ýigrenenlere näme diýdiler? Allaň dinini ýigrenenler kimdi? Muhammet sallallahu aleýhi we sellemiň dinini ýigrenenler kimdi? Ýewreýlerdi. Imany ejiz munafyklar gidip näme diýýärdiler ýewreýlere? Senuti'ukum fi ba'dil amr. Käbir diýýän zatlaryňyz näme? Muhammet pygamberiň diýýänine garşy gitýäse, bolýa biz edeli diýdiler diýip. Düşündiňmi? Senuti'ukum fi ba'dil amr. Gidip näme, şeý diýip aýtdylar. Wallahu ýa'lemu israrahum. O musulmanlardan bukulan bolup gidip olara beý diýip aýtýaňyzy. Alla israrakum, siziň näme, gizlinlikde kapyrlar bilen näme gürrüňler etýäňizi Alla bilip dur-a diýýär. Wallahu ýa'lemu israrahum. Musulmanlaryň içinde gezer ýörerdi munafyklar, düşündiňmi? We özlerem näme, gidip gizlin hallarda ýewreýleň ullaryna, zatlaryna baryp, birden näme, diniň garşysyna, yslamyň garşysyna, Muhammet pygamberiň garşysyna Bir zatlar etjek bolsaňyz, aýdyň, bizem size ýardam bereris, kömek ederis diýdiler diýýär. Äşgär baryp diýdilermi, ýa gizlin baryp diýdiler. Şonuň üçin Allatagala ýaňky aýatlar diýdi-de, Wäsiun alim, Allaň ylmy giň. Düşündiňmi? Seň pynhan zadyň, gizlin zadyňam näme, Allaň ýanynda äşgär. Wallahu ýa'lemu israrahum diýýär. Allatagala olaň näme gizlinlikde, Eý Rasulym Muhammet diýýär, seň arkaňdan ýehudlar bilen, ýewreýler bilen näme gürleşikler geçirýärler? Näme duşuklar geçirýär? Allah bilip dur diýýär. Fekeýfe iza tewaffethumul melaike. Indi olar nähilek görýärler diýýär. Haçanda olaň janyny alsa diýýär. Fekeýfe nähili bolar diýýär. Iza tewaffethum haçanda janyny alsa diýýär olaň näme perişdeler. Ýani Allah Taala şu taýda näme munafygy gorkuzýar. Yslama düşmançylyk etýänleri gorkuzýar. Öljek günüňizi, Ajal ýakaňdan näme tutjak gününi sen pikirleneňakmy? diýýär. Haçan-da perişdeler seniň janyňy alanda, saňa näme zatlar boljak? Eý, kapyr, eý, dine duşmançylyk etýän, sen o zatlary pikir edeňakmy? diýýär. Näme diýýär? Fekeýfe iza taweffethumul melaiketu. Nähili bolar diýýär, olaryň hal-ýagdaýy, haçan-da janyny alanda diýýär, olaryň perişdeler, ýazribuna wujuhahum. Ot gürzüleri bilen näme, ýüzlerini gamçylarlar diýýär. Ýazribun, urarlar wujuhahum. Ot gurzular ony olaň ýüzlerini gamçylarlar, we edbarahum, we artlaryny gamçylarlar diýýär. Ýagny öňlerinde, yzlarynda, ýüzlerinde, arkalarynda ýer goýman, näme, ot gurzy bilen gamçylarlar diýýär. Taýyp, näme üçin Allah Tagala bul akmak, bul melgunlara beýle jezalar berjek eken? Zalike, sebäbi diýýär, Bi ennehum olar diýýär, ittebauu diýýär, nämeden ýoldan ýörediler diýýär, mä esgatallah diýýär, Allaň gazabyny getirjek näme ýoldan ýörediler diýýär. Zalike bi ennehum ittebauu mä esgatallah, sebäp diýseň olar Allaň gaharyny getirjek amallar etdiler diýýär. Allaň razy bolmajak ýolundan ýörediler diýýär. Allaň razy bolmajak ýoly näme? Alla duşmançylyk etmek, sünnede duşmançylyk etmek, Allaň dinine garşy näme uruş yglan etmeklik. Wa karihu ridwana wa näme diňe Allaň ashata gazaby inen ýoldan ýöredim olar. We näme etdiler wa karihu we ýigrendiler Allaň razy boljak amallaryny. Şunuň we karihu we ýigrendi ol munafyklar, din duşmanlary ridwana Allaň näme razy boljak amallaryna migrendiler. Ilki gidibä näme etdiler, musulmanlaň arkasynda näme yslam duşmanlary, ýewreýler bilen, hristianlar bilen näme duşuşyklar geçirdiler, ylalaşyklar geçirdiler. Soňam näme etdiler, Allaň gahary geljek zatlaryny etdiler, we rizwana we Allaň razy boljak amallaryna migrendiler. Allaň razy bolýan amallar näme? Salyh amallar. Namaz okamany ýigrendiler, Allany birlemani ýigrendiler, din tutman, sünnet tutmany ýigrendiler. Taýyp, şeýtdiler. Näme boldy? Fa ahbata a'malahum. Alla olaň näme sogaplaryny dökdi diýýär. Amallaryny puj etdi diýýär. Görýäň, amal bar eken. Amal etmedik bolsa olar, ybadat etmedik bolsalar, sogap gazanmadyk bolsalar, Alla olaň sogabyny puj etdim diýermi? Edilmedik bolsa, sogap ýok bolsa, sogabyny puç etdim diýmeklerde näme many bar? Taýyp, onda näme fe ahbata a'malahum? Olaň amallaryny, eden ybadatlaryny, olaň sogaplaryny puja çykardym diýdi, eýýäm olarda ybadatlar bar eken. Rasul Alla bilen namaz okaýardylar, haj etýärdiler, zekat berýärdiler. Hatda jihad etýärdiler. Düşündiňmi? Hatda jihad hem etýärdiler. Ýöne onda-da pursat tapsalar näme, gidip ýewreýler bilen käbir zatda näme, kömek gerek bolsa bize aýdyň, biz kömekleşeli diýen ekenler. Bilip durlar Allatagalaň näme gaharyny getirjek zat. Allatagalaň gargyş etjek zady, şonda-da biz etjek diýeniňiz diýen ekenler. We Allatagalaň näme salyh amallaryny, Allaň razy bolýan amallaryny hem näme Olaň keseli ýürek gysma däldi. Olaň ýüreginiň keseli nämedi? Küfür keseli bardy. Olaň keselinde, ýüreginde munafyklyk keseli bardy. Olaň ýüreginde mürtetlik keseli bardy. Ol ýüreginde näme? Käfir keseli ýokuşan, munafyklyk keseli gokuşandyr. Alla ýuhrije azganakum, azganahum, Alla Tagala näme? Çykarmaz öýtdümi diýýär. Muhammet pygambere we musulmanlara bildirmez öýtdi mukalar diýýär, ýüreklerinde eden azganlaryny, ýigrençlerini, içgarajyklaryny, içgaraçylyklaryny yslama diýýär. Deseň olar näme giden bolup, esrarahum, gizlin, pynhan-pynhan duşuşyklar etdiler ýewreýler bilen. Şunuň Olar näme pikir etdiler diýýär, ýüregi keselli kapyrlar diýýär. Olar gizlin gürländikleri bilen, Musulmanlardan bukulandyklary bilen Allatagala olaň ýüregindäki niýetlerini, hasatlaryny, yslama bolan ýigrençlerini paş etmez öýtdülermi? diýýär. Alla näme, bilip bilmez öýtdülermika? diýýär. Welew neşä'u diýýär. Soň pygamberimize ýüzlenýär. Bu aýatlary Allatagala pygamberimize aýdyp otyr. Içiňizde mynafyklar bar diýýär, eý Muhammet diýýär. Şuňňar, şuňňar, şuňňar zatlar etýär diýip, atlaryny aýtmady. Şol atlaryny aýdyp otyrmy Allatagala şo mynasyplaryň? Adyny aýdanakda hanym, ýüreklerindäki zatlaryny aýdyp otyr. Indi näme diýýär Allatagala? Welew neşe, eger biz islesek diýýär, eý Muhammet. Learaýnahum, pylan, pylan diýibem görkezibiljek diýýär. Felearaftahum, göni atlary bilen, ýüzleri bilen sen olary tanarsyň diýýär. Düşündiňmi? Welew neşâ, eger biz islesek diýýär, le araýnâkehum fele araftehum bisimâhum diýýär. Sen olary näme, saňa görkezibem başararys diýýär. Soň tanarsyňam alamatlary bilen diýýär. Bisimâhum. Olaň näme alamatlary bilen tanarsyň diýýär. Taýyp, olaryň bir alamatlary näme? Wele ta'rifennehum fî lahnil kavl diýýär. Olaň alamaty diýýär, nädip tanarsyň diýýär, Fi lehnil kavl, söz uruşlaryndan hem tanabilersiň olary diýýär, munafygy. Munafygy, Allaň dinini ýigrenýänler näme, söz kakyşyndan hem tanarsyň diýýär. Sebäp diýseň näme, bir topar özüne musulman diýip ýören munafyklar bar, näme, Aý din, din diýilse aý din nädi? Aý şu, aý şu mollalar da diýen, düşündiňmi? Aý şu, düşündiňmi? Aý din gelende aýsyz gurly. Aýsyz gurla bilenak. Dine gezek galan tankytsyz gurla bilenak, düşündiňmi? Qala Allah, qala Rasul diýende näme? Kabul edibilenak. Näme? Lahnil kawl diýýär. Söz kakyşlaryndan tanarsyň olary diýýär. Wallahu ya'malu wallahu ya'lamu a'malakum diýýär. Allah siziň hemmäňiziň etýän zadyny bilýär diýýär. Şonuň üçin näme? Daşymyzy dürsledikmi? Allah Taala näme? Içiňizem dürsläň diýýär. Daşyň näme? Imanly görünýärmi? Içiňem iman bilen bede diýýär. Ýüregiňden o zatlar aýyr diýýär. Allah Tagalaň näme? Ylmynda gaýyp ýok. Bilinmeýän zat ýok. We ene Maide süresiniň bäşinji aýatynda näme diýýär Allah Taala? We men ýekfur bil imani fekad habita amaluhu we huwa fil ahireti minel hasirin. Kim kapyr bolsa iman edenden soň diýýär. Ýani musulman diýenden soň özüne iman edenden soň Ha, ýewreý dinine girse, ýa hristian dinini kabul etse, ýa krişna bolsa, ýa ýegowa bolsa, ýa kommunist bolsa, ýa natsist, milletparaz bolsa, ha? Ýa näme bolsa, masson bolsa, ýewreýleň akydalaryny alsa, näme eder diýýär, Habita a'maluhum, Amal etseňem puç diýýär. Düşündiňmi? Habita, puja çykar seň amallaň diýýär. Wa fil ahireti minel hasirin, we ahyrýetde-de näme, utulanlardan bolarlar diýýär. Ahyrýetde kim utulsa, kime nirä düşýär? Dowzaha düşýär. Bul aýatlardan delil. Şoň üçin oglanlar bizde yslamdan başga din ýok. Sünnetden başga mezhep ýok. Düşündiňizmi? Allahdan başga Rabbimiz ýok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden ýokarda da näme görenlämiz, eýerýänimiz ýok. Ve ondan aşakda eýerlýände de näme adamlara eýerjek bolsagam terezimiz Kur'an hadis bolmaly. Ondan bärde bir alyma uýalyň, ondan bärde bir näme bir häkime boýun bolalyň. Şu alyma uýmaklygymyza we şu häkime boýun bolmaklygymyza iterýän zat näme? Şol alymyň we şu häkimiň bizi näme? Kuran, hadys bilen näme? Ýöredibilýänligi, Kuran, hadys bilen näme? Terbiýeläp bilýänligi bolmaly. Haçan-da bir alym ýa bir häkim bir meselede ýa iki meselede Kuran, hadysdan çykdy, biz şu alymyň ýa şu häkimiň Kuran, hadysdan çykan meselesinde näme? Bize olara itaat etmeklik näme? Bolmaýar. Tertip we ta'kyp. Din üýtgedi. Yzyndan üýtgemeklik geldi dämi? Faqtuluhu, dessine. Maý bermäň diýen. Yslam hökümedi bolan ýagdaýynda. Emma biz öldüribilmeýäs. Emma kimi öldüribilýäň? Din hökümedi bolmasa-da bir adamyň näme? Adaty Alla sögmek bolsa. Iki gürrüňiniň biri Alla sögmek. Iki gürrüňiniň biri näme pygambere sögmek. Iki gürrüňiniň biri näme Kur'ana sögmek. Buň eýýäm näme gazanjy şu zatlar boldy. Amerika Ýewropada buňa sponsorlyk etýär näme köpüräk sög, köpüräk şübhe döret diýip. Bul adama eýýäm näme yslam hökümedi bolmak gerek däl. Sen häkim, kazy bolmaklyk gerek däl. Gapdalyňda biri irden agşam diýmän näme Alla sögýär. Seň pygamberiňe sögýär. Allaň kitabyna sögýä we öldürip başarýaň öldürip bileňak näme Alladan gorkmaly düşündiňmi Allaňa namys edip başarmaly emma ondan bärdäki meselelerde näme yslam hökümeti bolsa her bir raýat näme hat hudut ýöretmäne haky ýok eýem oň näme kazylar we müftiler we olar etmeli bolýar emma birden yslam hökümeti bolsa hökmi näme biri dinini üýtgetse Faktuluhu diýýär. Hökmany suratda näme? Öldüriň diýýär, dessine. We Abdullah ibn Mesud rowaýat etýär. Bular näme? Buhary, Muslimde gelýär. Näme diýýär Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? La yahillu demu imri'in muslimin yeşhedu en la ilaha illallah. La ilaha ve enni rasulullah. Ýagny, La ilaha illallah we Muhammadar Rasulallah diýýän musulmanyň gany halal däldir diýýär. Ýagny, öldürmek bolýan däldir diýýär. La ýahillu demu imri'in muslimin diýdigi halal däldir diýýär. Degmäň diýýär bir musulmanyň ganyna diýýär. La ilaha illallah we Muhammadar Rasulallah diýýän bolsa, illa bi ihda seles. Haý, tä şu üçüň birini etýänçä diýýär. Şu üçüň birini etýänçä musulmana degmek bolmaýar diýýär. Şu üçüň biri näme? En-nefsu bin-nefs. Näme nahak bir nebsi öldürse onda öldürilýär diýýär. Wes-seýyibiz-zani, ha? Yslam nikasyna görä är ýa-da näme heleý gören adam, öýlenen bolsa ýa durmuşa çykan bolsa näme, soňam zyna etse ana şo öldürilýär. Seýyip diýdigi näme är gören ýa-da näme heleý gören adama diýilýär. Ez-zani, zyna etse öldürilýär. Üçünjisi näme? Et-tariku li dinihi, dinini taşlan, el-mufariku lil-jemaa, şeýdibem yslam jemagatyndan çykan diýýär. Biri dinini taşlasa, murtet bolsa näme etýär ol adam? El-mufarik. Eýýäm o çykýar yslam jemagatyndan, eýýäm biziň jemagatymyzdan däl, ol musulmanlardan däl. Taýyp, bir musulman adam näme? Şu üçüň birini etse, hökmany suratda ol adam näme edilmeli bolýar? Öldürilmeli bolýar. Kimiň hökümi? Ew şekka fi kufrihim ew sahhaha mezhebahum fakat kefara diýen. Tayyip, üçünji sen dinden çykarýan zat näme? Kimde kim diýe ha ýewreýi ýa hristiýany käfir saýyp bilmese diýe. Men lem ýükeffir diýe. El käfira diýe. Jöhütlerden we hristiýanlardan bolan kapyrlary kapyr diýip bilmese diýe. Ýa men ýewreýe kapyr diýip biljek däldi. Ýa men hristiýanlary käfir diýip biljek däldi. Şol adam näme bolýa? Murtet bolýa. Näme üçin? Ýa mu Allaň sözüni inkär etýä. Allaň kapyr diýen adamlaryna kapyr diýen-ä. Ew mejusiyyen, ýa otparazam bolsa diýýär. Otparazlaram kim? Mejuslar, kapyr. Ew müşriken, müşrik bolsun. Müşrikler kim? Alla ybadatda ikilik etýänler. Ew mulhiden, mulhid kim? Ateistler. Mulhid näme? Ateist. Aslan Alla ynanmaýan, Alla ýok diýýär. Diýilem narkotik diýýär. Narkomanlar geroine güýmenýär-ä diýýär. Şoň galyk bir gatlaklar näme, din bilen güýmediler diýýär. Şoň üçin käbir näme ateistler özem Lenin naň esasy diýen gürrüň näme din narkotika diýdiler. Şunuň. Din bir näme bir gatlagyň neşesi diýdiler diýýär. Ýa-da dine neşe diýýärler. Näme? Şunuň kafir, şulara kafir diýmedik. Käfir. Ijma bilen käfir bolanlar. Dört mezhepde, Ebu Hanifaň mezhebinde-de, Şäfiiň mezhebinde-de, Imam Mäligiň mezhebinde-de, Imam Ahmediň mezhebinde-de. Yslamda alym diýilýänleň içinde, oglanlar, bek belleň, şu on sany agzalýan zat bar-a, şuň birinde ihtilaf ýok, hemmesi ijma. Pikir etmäň, näme, ýöne näme üçin aýtmady, o belli zat bu zatlar. Ýöne biziň ýurtlarymyzda näme, ylym zat ýaýramansoň, alym zat bolmansoň, näme, bu bir Ijma ulema musulmanlaň içinde şek şübhe ýada ihtilafe düşen ýok şu meselede düşündiňizmi? Kimde kim näme jöhütlere ýa hristianlara ýewreýe hristiana ýa mejus otparazlara ýa müşriklere Alla ybadat etişlerek näme güne aýa ýyllyza çokunyp ýörenler ýa daşa çöpe öle pirlere öwlýalara çokunyp ýörenler ýa mulhid aslan din hudaý diýilýän Alla diýilýän biderek ýok diýýän zatlar Ew gaýru zälike min eslâfil küfr, bulardan başga-da näme, käfir bolan taýpalaryň käfirligine şeklense, kommunist diýenilik, massonlar diýenilik, näme, şolara käfir diýilmese ýa-da şeklense ýa-da şolaňam, näme, mezhepleri, ýol-ýörelgeleri sahyh diýse, dogry diýse, fakat kefara. Näme, yslam ulamalarynyň, ýagny, ejmaen, dört mezhep, hemmesiniň ýanynda, näme, käfir. Näme üçin? Sebäbi näme üçin? Zalika bi anna Allaha qad kaffarahum. Sesiň kapyr diýen ola sesiň Allah olara kapyr diýdi. Taýyp indi kim Allaň kapyr diýende kapyr diýmese kim bolýar? Wa huwa zaddun ha wa huwa zaddullahi wa rasul. Ola ýa näme? Allaň we Rasulynyň garşysyna gitmeklik bolýar. Şunuňmy? Wa huwa zaddun eýem garşy gitmeklik bolýar Allah we Rasulyna. Allaň we pygamberiň garşysyna gitmeklik bolýar. Allaň we Rasulynyň garşysyna gitmeklik, Allah we Rasulynyň eden hökmüne şeklenmeklik ýa ýalňyş diýmeklik ýa oňa düzediş bermeklik, näme, dinden çykaran zat. Näme üçin? Wezalika Näme eýýäm bunuň beý diýmekligi, bu hereketde näme etmekligi, faqad i'taraza alallah hine keffarahum, eýýäm ol näme, şübhesiz i'taraza garşy çykdygy bolýar Allaň Allaň garşysyna, haçanda Alla olara näme kapyr diýende. Alla olara kapyr diýende, bul ýok men käfir diýip biljekgäl diýmekliginiň näme manysy näme, ol Allaň näme höküm edende Allaň hökmüne näme, garşy çykdygy bolýar. Indi şoň üçin näme bir meseläni has ýakyndan suratlandyrmaklyk üçin bir mysal berelim. Şu wagt Resulallah biziň öňümizde diýeli. Biz şu wagt näme Allaň we Resulynyň käfir diýenine käfir diýmesizlik näme küfür diýdik. Indi Resulallah 14 asyr bizden öň ölen adam. Şu wagt ba diýip al Resulallah öňünde. Saňa da näme diýä? Şu kapyr diýä. Senem näme diýen? Gönümel Resulallah öňünde. Men diýibiljek däl diýýär. Kim bolýaň? Edil şoň ýaly, düşündiňizmi? Şoň üçin Rasul Alla näme? Öldi, ýöne dini näme? Wa hada dinuhu wa dinuhu näme baqin diýdi. Nä bu dini, nä Rasul Allaň dini baky dur. Özi öldi, ýöne dini baky. Düşündiňizmi? Şoň üçin näme höküm meselesi hem? Bir adam özüne musulman diýýär. Namaz okaýar, agzy bekleýär. Näme etdi? Ýasama kanundan aýralyň. Demokratiýa, kommunizmden aýralyňda näme etdi? Şerigatyň ýerine näme? Tewrady getirdi. Tewrat bilen höküm edip başlady. Näme şoň hökmi? Käfir, Tewradyň asly kim? Alladan inen kitap dämi? Taý. Kime inen kitap? Musa alaýhyssalama. Özem bir döwür şo kitap bilen ýöremeklik din, şondan çykmaklygam nämedi? Küfürdi. Indi şu wagt bir musulman diýen adam özüne prezident getirip näme ýo men Töwrat bilen ýörejek. Men Injil bilen ýörejek diýdi. Wo ýöredem ýöretdem. Näme bolýar? Käfir. Taýýyp, asly Alla ýöňkelýän kitap bilen şu wagt biri gelip ýöränini, käfir bolýan bolsa, asly indi näme, bütin näme mukaddesatlaň, hemme dinlaň, Allaň we bar rasullaň duşmany bolan kommunistler tarapyndan, ýa ateistler tarapyndan, ýa demokratlar tarapyndan, ýa kapitalistler tarapyndan düzülen höküm bilen şu wagt ýöräp we adamlaram şoň bilen näme, ýöremeklige mejbur etýärler. Bir ýerde biri pyşyrdabam näme, Şu Allan kapyr diýenlerem ýewreýler, hristianlar, mejuslar, butparazlar, çöpparazlar diýdik. Indi nirde delil barmy Allaň şolara kapyr diýenligine? Hä diýen soraga jogap edip şul aýaty getirýär. Näme diýýär Allah Taala Beýinäň altynjy süresinde? Hä şübhesiz şular ýaly kapyr bolanlar diýýär. Hä şübhesiz şeýle bir kapyr bolanlar diýýär ähli kitaplardan, ýewreýlerden, hristianlardan. Aýdyp otur ähli kitap kim? Haýsy bizden öňki, haýsy milleti asmanyň kitaby inen bolsa, şo ähli kitap hasaplanylýar. Hakykatda bizem ähli kitap. Bizem kitabyň eýesi. Düşündiňizdämi? Ähli kitap diýse, ýewreý, hristian diýip düşünmeli däl. Bizem ähli kitap. Ýöne olar bizden öň kitabyň eýesi bolansoňlar, ähli kitap diýlene indi kim göz öňüne gidilýär? Ýewreými, hristianmy gidilýär? Indi şu taýda näme diýdi? Innellezine keferu. Käferu, kapyr boldular diýdim diýmedi. Taýyp, kimler kapyr boldy diýdi. Men ählil kitap, ähli kitaplar diýdi. Ýewreýler, hristianlar kapyr boldy. Wal müşrikin, we müşrikler hem kapyr boldy. Müşrikler kim? Aýa çokunanlar, güne çokunanlar, ýele çokunanlar, çöpe çokunanlar, ölä çokunanlar, şularyň hemmesi kapyr diýdi. Taýyp, kapyra näme diýip höküm etdi Allah Tagala? Fi nari jehenneme halidine fiha. Dünýede olara kapyr diýip höküm etdi, ahyretde näme diýdi? Olar ömürlik elmydama jähennem odunda bolarlar diýdi. Soň we olaň näme mahlukatlaryň arasynda tutýan gatlagyny aýtdy. Şu dünýede mahlukatlar bar. Perişdeler mahluklary bar, adamlar mahlugy bar, gatlagy bar, jynlar gatlagy bar, atlar gatlagy bar, sygyrlar gatlagy, umumy her mahlukadyň öz gatlagy bar. Şu dünýede, ýewreýler, hristianlar, müşrikler, bir mahluk mahluk däl. Şolaryň tutýan gatlagy näme? Ulaike hum şerrul beriýe diýýär. Olar näme? Mahluklaryň içinde iň erbedidir diýýär. Düşündiňmi? Şerrul beriýe diýdiň, beriýe, umumy mahlukatlar. Umumy Alla tarapyn ýaradylan mahluklaryň içinde-de Iň nejisi kim? Ýewreýler, hristianlar, mejuslardan bolan kapyrlar diýdi. Düşündiňmi? Emma bu döwürde kim? Iň ýokarky gatlakda şolar görülýär. Düşündiňmi? Karl Marks, Lenin, düşündiňmi? Ýa Amerikaň, Ýewropaň käbir ýazyjylary, käbir artistlary. Şu wagtky döwürde iň ýokarky gatlakda umumy adamlaryň nazarynda kim? Şu kapyrlar. we umumy musulman umumy adamlaryň düşünjesinde pes gatlak saýylýan kim? Musulmanlar. Şuň özi eýýäm näme? Tereziň üýtgänini. Allatagala näme diýip otyr? Şu synplara, şu topardaky, şu dindäki bolan adamlara. Kefaru diýdi. Dünýede, ahyretde näme? Finari jehenneme, jehennem odunda, wagtlaýynçamy? Bütin mahlukatlaň içinde iň ýokarky gatlakly bolmaly, baştutan bolmaly, görelde tutunmaly, bütin dünýä baş bolup, ylym berip, näme, dawat edip, görelde bolmalydyr kim? Musulmanlar, oglanlar! Aslynda näme, dünýe musulmanyň elinde bolmaly, höküm musulmanyň elinde bolmaly. Siziň Allatagala adamy ýaradanda näme diýdi? Inni jailun fil ardy halifa. Men ýeriň ýüzünde näme öz dinimi näme döretjek, ýaratjak, halyfa ýaratjak. Olam Adam alaýhyssalamy ýaratdy, adam toparyny, musulman toparyny ýaratdy. Soň kapyrlar näme Adam atamyza näme haset eden şeýtanyň sebäbinden käbirler kapyr boldy. Indi ýene Maide surasynyň näme Şübhesiz, Merýemiň ogly Mesih, ýagny Merýemiň ogly Isa, Alla diýenler näme, kapyrdyrlar diýýär. Emma näme, şu wagtky hristianlar näme, Isa Merýemiň ogly diýýärmi diýýän aklar? Diýýärler. Emma biziň halkymyz, şu Merýemiň ogly Isa, Alla diýýänlere kapyr diýibilýärlermi? Diýýän aklar. Biziň ýaşulularymyz näme, olara kapyr diýip bolanok diýýär. Olara dini başga diýmeli. Bizä musulmanmyşyk, olarmy hristianmyşyk. Näme üçin? Olaň dinam asmandan gelipmiş. Şoň üçin biz olara dini başga diýmelimiş. Käfir diýmelilämiş diýýär. Ýok. Tä şu Allaň diýenini diýýänçäň sen musulman däl. Näme diýýär Allah Taala? Lekad keferellezine kalu Ennallaha huwal Mesih ibn Maryam. Şeksiz şübhesiz. Merýemiň ogly Mesih, ýagny Isa alaýhyssalam Allaň ogly diýenler kapyrlardyr diýýär. We ýene näme? Mäidäň ýetmiş üçünji aýatynda näme diýýär Allah Tagala? Lekad keferellezine kalu innallaha salisu selasa. We şübhesiz näme? Buny diýenlerem kapyrdyr diýýär. A, Allah üçüň biri diýenler diýýär. Troitsa diýendirler. Allah we näme? Mukaddes ruh we näme? Ogul Ata, soňam näme? Mukaddes ruh. Allah şu üç zatdan ybarat diýýär. Şu üçüsi Allah, ha? We üçem Allah däl. Hristianlaň özem düşünenok şu wagta çenli wallahi näçe hristian musulman boldy näme üçin şu üç alla we hersem alla däl. Şuňa düşünmän şo düşündiňizmi? Menem düşünemok ýöne diýen sözlerini geçirýän. Şuňa düşünmän musulman boldy. Biz allamyza düşünip bilemiz aga o diýdiler. Şoň üçin musulman boldular. Biz musulman näme hakyky allany tanatýan musulmanlar. Alla üçin bir diýenlerem näme? Käfirler diýen. Lakin hristianlaryň hem mezhebi bar. Käbir näme? Isa Allaň ogly diýdi, käbirem Allaň ogly diýmese, Isaň özi Alla diýdi, käbirem näme? Ýok, Alladan we Isadan we Mukaddes Ruh üçüsinden bir Alla emele gelýär diýdiler. Hemme mezheplerden näme käfir diýdi. Ve yine nâme Allah Teala Nisa suresinin 150-151. ayetlerine nâme diye. Ennellezine yekfurune billahi ve rusulih. Şular ýalak näme kapyr bolýanlar diýýär Alla we Resulyna, ýa iman etmeýänler Alla we Resulyna. Taýyp. Indi bulaň iman etmesizliginiň suratyny aýtdy. Nädip iman etmedi diýýär bular Alla we Resulyna? Yuriduna an yufarriqu beýne Allahi we Rasuli. Bular Alla bilen pygamberleriniň arasyny aýyrjak boldular. Nädip? Ýani haçanda pygamberimiz bir Alla çagyranda ýewreýler näme diýdiler? Eý Muhammet, seň çagyrýan Allaňa ynanýas, ýöne saňa ynanamyzak diýdiler. Birinji bölegine dawamyz ýok. Ýani bir Alla ybadat ediň dawamyz ýok. Bizem hemme müşrikleri, butparazlary Allaň ybadatyna çagyrýas diýdiler. Hakykatdan ýewreýlerem, hristianlaram Hindistana oňa muňa baranlarynda Krişna çokunyň diýerlermi? Ýa Alla çokunyň diýerler. Alla çokunyň diýerler. Bular näme? Tapawutlandyr. Emma saňa iman etmeýäs diýdiler. Düşündiňmi? Şoň üçin näme? Şoň şolaň şeýle etmekliginem Alla kapyr saýdy. Näme diýdi? Innellezina yekfuruna billahi we rasulihi. Bu suratda-da Alla we Resulyna kapyr bolanlaram käfir diýdi. Indi soň suratyny aýtdy. Olaň kapyr bolmaklarynyň suraty näme? Yuriduna en yuferriku beýne Allahi we Resuli. Alla bilen pygamberiň arasyny tapawutlandyrjak boldular. We yekulun we näme diýdiler? Nu'minu bi ba'zi we nekfuru bi ba'z. Yani pygamberleň näme? Käbirine biz iman etýäs, käbirine-de iman edemizak diýdiler. Iman edilmediklerem kim? Muhammed aleyhissalama iman etmediler. Wa yuriduna an yettehizu beýne zalika sabila. Şeýdibem näme özlerine bir näme akida, mezhep, ýol, ýörelge etjek boldular. Allah ananýas boldy, dawamyz gutartdamy? Emma saňa ananamyzak diýdiler. Şeýdibem özlerine bir näme Allaň ursgat bermejeklik näme? Allaň ursgat bermedik näme? Bilmesizlik esasynda bolmady. Bir käpir bilmän küfre düşýär. A bir kafir näme? Bilýär şeýtmekligiň kapyrdygyny. Şonda-da näme etýär? Şo küfür ýoluny saýlaýar. Şoň üçin hem Allah Taala näme diýdi? Ulaika humul kafirun hakka. Şeýdip näme? Alla ynanýarys, emma pygamberleriniň islänine ynanýarys, islemedigimizede näme? Ynanamyzak diýenler kimdir? diýdi, ana, olardyr hakyky käfirler diýdi, we a'tedna lil-kafirine azaban muhina, we er o aza o kapyrlara näme? A'tedna, taýynladyk kyýamatda, azaban muhina, azaban azima, uly azap, güýçli, agyr azap näme? Taýynlap goýduk diýýär. Taýyp. Bu Nisa süresiniň ýüz kyrkynjy aýatynda näme diýýär Allah Taala? Indi käfirler näme? Topar topar eken. Ýewreýler käfir eken, hristian käfir eken, mejus käfir eken. Şularyň hemmesini hem Allah Taala näme bir jähennemde ýakjak eken. Biri birinden näme gowy däl eken. Käbir pikir etýär näme? Mejuslar aslan Alla ynanmady pygambere ynanmady ha oda çokundylar güne çokundylar emma ýewreý hristian näme yani Alla ynandylar käbir pygambere ynandylar şoň üçin Alla taala näme diýýär bu käfiriň näme bir käfir bir käfirden gowudyr öýdäýme diýýär Düşündiňmi? Bulaň ýanjak odunda bular ýanmajakdyr öýdäýme diýýär. Düşündiňmi? Şoň üçin näme? Ennallaha jamiul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah Tagala munafyklary we kapyrlary hemmesini näme? Bir jähennemde jemlejekdir diýýär. Düşündiňmi? Bir jähennemde ýakjakdyr diýýär. Munafyklar kim? Yslam görkezensyran, musulmansyran bolýan kapyrlar. Namaz okan bolýarlar, agyz beklän bolýarlar. Emma yslama duşmançylyk edýärler. Şularam näme? Şol käfirler bilen bile ýanjak eken. Ennakidar rabi'. Dördünji näme? Imanyňy bozýan zat. Murtetlige, dinden çykaryp, käfirlige salýan amal. Olam näme? Düşündiňmi? Ana şoňa ygtykat diýilýär. Ýani biz ygtykat etýäs, hä, Allatagalaň ýeke-täk ybadata haklylygyna diýýäs. Manysy, ýani şu ynanç biziň kalbymyzda oturdy we hiç aýrylmaklygy, şek-şübhe kabul etmekligi, näme, ikirjiňlenmekligi kabul edene. Ygtykat diýmeklik näme? Ýani mizemez, üýtgemez, ejizlemez, hä, derejede kalbyňda bir ynanç götermeklik. Indi kimde kim ygtykat etse, kalbynda şeýle bir ynanç göterse, ýa kellesine şeýle bir pikir getirse, ha enne hediýe gaýran nebi. Ýani başga bir kesleriň näme, ýani islendik başga bir adamlaryň ýa başga bir dinleriň ýa başga bir mezhepleriň hediýi, kanunlary, edim-gylymlary, däp-dessurlary, hökümu ahkamu edepleri näme pygamberimiziň gidenem ekmel diýse, gowy diýse, gowy saýsa. Ýa-da näme başgalaň hökmi pygamberiň hökmünden näme gözel diýse, adyl diýse. Mysal üçin diýe, şu wagtky ýasama kanunlary-ha diniň hökmünden näme afzal görýänleňki ýalyk diýe. Şolaň hökmi näme? Fe huwe käfir diýe. Şunuňmy? Kimde kim näme Hristianyň çagyrýan edebi, ahlagy näme musulmançylyňkydan gowy diýse, düşündiňmi? Ýewreýleň näme edim-gylymy, ýol ýol tarykady näme Muhammet pygamberiňkiden aýtsaň gowy diýse, ýa-da näme kommunizmiň hökümi, ýa kapitalizmiň, ýa demokratiýaň hökümi, näme pygamberimiz sag bolsun getiren hökmünden gowy diýse, ýa aýny şu wagtky näme Hökümetlerde görýäs näme etýärler diýýä. Ýasama kanunlar, tagutlaryň hökmüni näme? Allaň we Rasulynyň näme hökmünden gowy görýärler diýýä. Şolar näme? Käfir diýýä.